os hoin plocos kai ho himanturgos os hoin plocos sumpleke tus hoinus te tu trochisku kinesei ex tupes e canabeos hei periballei i ballei e auton hutos ginontai proton hoinia e hoinoi eita kaloes oisa ho himantur gos schis de ectes burses boeus himantas halinus sdonas, zosteras sakia hippoperas